Արցախի ազգային ժողովում ներկայացվել են հանդիպումների հաշվետվությունները։ Հանրապետության պետնախարարը հացի գյուղում մասնակցել է ջրագծի բացման արարողությանը։ Ստեփանակերտը ողջունում է ԱՄՆ պետքարտուղարի հայտարարությունը։ Հանրապետությունում ընթացքի մեջ են աշնանացանի նախապատրաստական աշխատանքները։ Թալիշը նոր շունչ է ստանում։ Բերքի տոնին մասնակցության 900 հայտ է ներկայացվել։ Աղթամարի հայկական եկեղեցին մագնիս է դարձել զբոսաշրջիկների համար։ Աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը 4-րդ անընդմեջ պարտությունն է կրել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի ազգային ժողովի նիստերի փոքր դահլիճում այսօր տեղի ունեցել է արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նիստը։ Այն վարել է հանձնաժողովի նախագահ Արզիկ Մխիթարյանը։ Նիստի օրակարգում ընդգրկված էր ազգային ժողովի պատգամավորների, Հայաստանի Հանրապետություն եւ արտերկիր կատարած այցերի վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացումը։ Սեպտեմբերի 29-ին Երևանում Արցախի հանրապետական մշտական ներկայացությունում ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Քրիստիան Վիգենինի հետ հանդիպման որոշ մանրամասները ներկայացրել ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Խորհրդարանի ղեկավարը գործընկերներին պատմել է եվրոպացի պաշտոնյայի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկված թեմաների մասին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը որոշ մանրամասներ է ներկայացրել Ֆրանսիայում եւ Գերմանիայում ունեցած հանդիպումներից, իսկ հանձնաժողովի նախագահ Արզիկ Մխիթարյանը հանդես է եկել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում կազմակերպված քրդական հարցին վերաբերող քննարկումների մասին տեղեկատվությամբ։ Արցախի հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Խարությունյանը հոկտեմբերի 5-ին Մարտունու շրջանի Հացի գյուղում մասնակցել է շվեյցարական Սեդրիկ Մարտեն հիմնադրամի եւ Արցախի կառավարության համաֆինանսավորմամբ կառուցված խմելու ջրի խողովակաշարի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Ողջունելով ներկաներին նա իր խոսքում կարևորել է Սեդրիկ Մարտեն հիմնադրամի եւ SPFA ֆրանսիական գարեգործական կազմակերպության գործունեությունը Արցախի գյուղերի ջրամատակարարման խնդիրները լուծելու գործում։ Նա նշել է, որ համայնքները խմելու ջրով ապահովելը մշտապես գտնվում է պետական հոգացության ներքո եւ ուրախալի է, որ այդ գործում ակտիվ մասնակցություն են ունենում նաեւ բարեգործական կազմակերպությունները։ Նշենք, որ հիմնադրամը շուրջ 10 տարում համաֆինանսավորել է Արցախի 12 բնակավայրերի ջրագծերի կառուցման աշխատանքները բարերար Ժակ Մաթոսյանի ակտիվ աջակցությամբ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը վերահաստատել է պետքարտուղարության աջակցությունը Արցախի խաղաղության շուրջ առաջարկներին, որոնք մշակվել են ներկայացուցիչների պալատի արտաքին գործերով զբաղվող հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսի եւ դեմոկրատ գործիչ Էլիոտ Էնգելի կողմից։ Նա իր աջակցությունը հայտնել էր դեռևս ունիսին, պատասխանելով կոնգրեսականների հարցմանը։ Մեր ուշադրությունը կենտրոնացած է ականաձերծման գործընթացը հնարավորինս շուտ եւ ամբողջական ավարտելու գործում։ Պետքարտուղարությունն աջակցում է դիպուկահարների հերացման, ԵԱՀԿ հետաքննության մեխանիզմ գործարկելու եւ Հայաստան-Ադրբեջան միջազգային սահմանին ու շփման գծի երկայնքով սենսորների տեղակայման նախաձեռնություններին, ասված է Թիլերսոնի հաղորդագրության մեջ։ Ստեփանակերտը ողջունում է ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի հայտարարությունը։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Տիլերսոնի կողմից մատնանշված խնդիրները շատ կարևոր են նախ եւ առաջ այն առումով, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է ակտիվ մնալ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացում եւ փարատում է բոլոր այն մտահոգություններն ու շահարկումները, որ ԱՄՆ-ն կարող է դադարեցնել իր մասնակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Տիլեսոնի կողմից մատնանշած խնդիրները շատ կարևոր են։ Նախ եւ առաջ դա ցույց է տալիս այն, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գործընթացում են եւ այն բոլոր շահարկումները, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կդադարեն իրենց մասնակցությունը որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, բոլորը փառատվեց։ Երկրորդը բոլոր այդ խնդիրները, ինչի մասին մատնանշեց ամերիկացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան, դա հենց այդ այն է, ինչ մենք միշտ ասում ենք, այսինքն պետք է սկսել ամենասկզբնական հարցությունից, որը նույնպես շատ կարևոր է, այսինքն վստահության մեխանիզմների անվտանգության համակարգ համակարգի ամրապնդումը ողջունում ենք, եթե այս ուղղությամբ գործընթացը ընթանա, ապա մենք ունենանք կարևոր մի հիմք առաջիկայում եւս գրանցել հաջողությունների կամացան կարգավորման գործընթացում։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովին, Ստեփան Վիսկոնտիին եւ Անդրեյ Շեֆերին, ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերչիկին։ Հանդիպանը շարունակվել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման կազմակերպման վերաբերյալ քննարկումները։ Զրույցի ընթացքում մտկեր են փոխանակվել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իրավիճակի հիմնահարցի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների համատեղ ջանքերի շուրջ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հանրապետության ցանկատարածություններում հնձից անմիջապես հետո մեկնարկել են աշնանացանի նախապատրաստական աշխատանքները։ Վանիկ Նովիկովի ռեպորտաժը։ Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանի հաղորդմամբ հերկի աշխատանքներին խոչընդոտել է ամռան երաշտային եղանակը։ Չնայած դրան արդեն կատարված հերկի մասշտաբներով հողօգտագործողներին հաջողվել է գերազանցել նախորդ տարվա այս նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշները։ Տեղումներից հետո, որոնք ըստ ոլորտի պատասխանատուին նույնպես նպաստավոր են, աշնանացանի նախապատրաստական աշխատանքները երրուն ընթացք կստանան։ Իրականացում են նախապատրաստական աշխատանքներ աշնանացանի համար, այսինքն 2018 թվականի բերքի տակ իրականացվելիք աշնանացանի համար, կատարում են հերկի աշխատանքներ, ունենք այսօրվա դրությամբ 17000 հեկտար հերկված տարածք, որը նախորդ տարվա համեմատ ավել է 2000 հեկտարով։ Այս թվերը երևի ավելի մեծ կլինեն, եթե չլիներ երաշտի խնդիրը, բայց արդեն ինչպես տեսնում ենք, եղանակը բարենպաստ է եւ այս տեղումները դադարելուց հետո արդեն մեծ թափով կշարունակեն հերկի աշխատանքները։ Ինչքան ենք նախատեսում այս տարվա համար։ Մոտորապես 55000 հեկտարի սահմաններում դա արդեն ժամանակը ցույց կտա եղանակային պայմաններից էլ կախված ագրոկանոններին համապատասխան ժամկետներում պետք է ցանկը իրականացվի եւ ավարտվի գոնե շուրջ 80%-ը եթե կարողանանք ավարտենք դա արդեն լավ ցուցանիշ է Անդրադառնալով աշնանացան աշխատանքների շրջանակներում գյուղնախարարության կողմից նախատեսվող աջակցության ծրագրերին, Վիլեն Ավետիսյանը տեղեկացրեց, որ դրանք հիմնականում կայանում են մասնագիտական խորհրդատվության շրջանակներում։ Հողօգտագործողներին աջակցության ծրագրերը նախարարությունը հիմնականում նպատակաուղղելու է բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածքների ընդլայնմանը, որի արդյունքները արդեն իսկ ակնառու են։ Աշնանացանի վերաբերյալ պետական ծրագրերը այս պայմանությամբ չեն իրականացնում, քանի որ հիմնական աջակցությունը տրամադրում է գառնանցան մշակաբույսերին, ցանքատարածքների կառուցվածքներն պետք է գառնանցան մշակաբույսերի տարածքները ավելի շատ լինեն, քան հիմա ունեն։ Մենք գնում ենք այդ ուղությամբ նախորդ տարի մենք ունեցել ենք շուրջ 7000-7500 հեկտար գառնանց մնացան։ Այս տարի մենք արդեն կրկնապատկել ենք այդ թիվը, ավելի քան 15000 հեկտար է դրվել գարանացանի տակ։ Հույս ունեմ, որ տենդենս կշարունակվի եւ 18 թվականին արդեն տեսակարար կշռի գարանացան մշակաբույսերի ցանկատարածության, ընդհանուր ցանկատարածություններում ելի կավելանա։ Խոսելով աշնանացանի նախապատրաստական աշխատանքների ագրոկանոններին համապատասխան իրականացնելու ժամկետների մասին, Բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանը նշեց. Ագրոկանոններին համաձայն Բերքահավաքից անմիջապես հետո անհրաժեշտ է սկսել ցանկացի նախապատրաստական աշխատանքները։ Ինչպես արդեն նշել եմ, մեր օգտագործողները արդեն սկսել են այդ աշխատանքները ժամանակին իրականացնել եւ այս թիվը, որ ունենք այսօրվա դրությամբ 17000 հեկտար է։ Դա հենց Բերքահավաքից հետո անմիջապես իրականացված աշխատանքների արդյունքն է, ինչ վերաբերում է երբ պիտի ժամկետը վերջանա, մոտորապես ցանքից առնվազն 1 ամիս առաջ, 25-30 օր առաջ պետքա հերկված լինի տարածքը։ Եթե օպտիմալ ժամկետները համարենք, ասենք մեր հարթավայրային գոտում ցանքսի սկիզբ հոկտեմբերի վերջին 10 օրյակը, ապա արդեն պետքա հերկված լինել տարածքները, բայց մեր վերլուծությունները եւ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մեր հողօգտագործողների մեծ մասը հիմնականում հասցնում են ավարտեն, այսինքն մինչեւ նոյեմբերի 15 ամենաօշը հարթավայրային տարածքներում ցանցը պետք է իրականացվի։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Քաշաթաղի շրջանի Ծաղկաբերդ գյուղն ազատագրվել է 1993 թվականին։ Ընդամենը ամիսներ անց այստեղ հաստատվել են առաջին վերաբնակիչները։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Գյուղը շրջենտրոնից հեռու է ավելի քան 30 կիլոմետր մայրաքաղաք Ստեփանակերտի Սակաբերտին բաժանում է 80 կիլոմետր տարածություն։ Դեպի համայնք տանող ճանապարհն այնքան էլ բարվոք չէ։ Հարևան Մարաթուկի հետ Սակաբերտը կազմում է մի համայնք, որը հարուստ է հողատարածքներով։ Մոտ 6500 հեկտար, որից մոտ 3000-ը գյուղատնտեսական նշանակության, մնացածը անտարային հողեր են։ Տեղի կլիման նպաստավոր է գյուղատնտեսական բոլոր ճյուղերով զբաղվելու համար՝ անասնապահություն, այգեգործություն, հողագործություն ազատություն, գյուղացիների խոսքով ամեն ինչից էլ բավարար եկամուտ կարելի է ստանալ, եթե մթերման հնարավորություն լիներ։ Լավ դյուսակ եմ, պրոստը առնող չկա դենց, պամիդորա, բան, համ ինչ էլ անում եք։ Գյուղի մոտով է անցնում Հագարի գետը, որոքման ջուրն ավելի քան բավարար է, բերքը լավ ստացվում է, սակայն ճանապարհների ու տրանսպորտի բացակայության պատճառով հիմնականում չեն կարողանում շուկա հանել։ Երիտասարդ Արմենակը ոչ մի աշխատանքից չի խուսափում, զբաղվում է թե անասնապահությամբ, թե հողագործությամբ խոզա, ոչխարա, կովա, ամեն ինչ էլ կա, պրոստը ռեալիզացիան չկա։ Կոնկրետ ես շատ չեմ պահում, բայց դե մեր հարևանները բանը շատ կան էլի պահողներ, օրինակ 100-ատո ոչխար կա, առնող չկա։ Չեն առնում էլի, պահածը դեր օգուտ չես անում։ հա, Երկրորդն էլ եղածն էլ այժանակ են տանում։ Եթե տնամերձից ստացած վերքը ժամկետներ ունի իրացնելու համար, ապա նույնը չի կարելի ասել մեղրի մասին։ Սեյրան Վանյանը որոշել է ամեն ինչ հետ նաև մեղվաբուծությամբ զբաղվել։ Մեղրը ոսկու պես բան է չի փչանում։ Երբ էլ հարմար գնորդ լինի, կարող ես եկամտի վերածել, ասում է։ Սեղ տարածքը շատ հարուստ տարածքա մեղվաբուծության համար, այս ձմռվակեսը մեղուն դուսակյամ աշխատում է, ինքը իր ձակերի համար, այսինքն ձվարկում է բազմանում է։ Եվ միջին բեկատությունը ստե միջև 15-ից 20 կիլո մակուր էկոլոգի գիծքի մեղր են քանում պետագից։ Իրացման խնդիր մեղվաբույծը չունի եւ համոզված է, որ լավապրանք արտադրողը երբեք էլ նման խնդիր չի ունենա։ Եթե մակուլ մեղրը մարդիկ դպյամ են տանում, ես շուկա չեմ գնում։ Կլենտները գալիս են իմ հայաթես, ինչքան պետքա տանում են։ Ընդամենը 5-6 հոգի են գնում, պետքա մեղրը տանում։ Երևի դրանց մեջ կա վերավաճառող։ 3000 ծախում եմ, քամած մեղրը 4000 ծախում եմ ռամկի մեղրը, կիլոգրամը։ Համայողացիների դժգոհությունը տարբեր խնդիրներից Սերան Վանյանը չի կիսում բոլոր հարցերի պատասխանը աշխատասիրության մեջ է ասում է։ Մարդիկ պարզապես չեն ուզում աշխատեն, այնենց որ շատ հարուստ տարածք կա, լիբոյ ցանկացող կարակա իր համար ապրի։ Համայնքն ունի 61 տնտեսություն, 221 բնակիչ։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Քարորիա պատերազմից ամենաշատ տուժած գյուղը Թալիշը նոր շունչ է ստանում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը բարերար Անդրանիկ Պարտասարյանի աջակցությամբ ներդնում ավելի քան կես միլիոն դոլար Թալիշի զարգացմանը, գումարը կուղվի գյուղապետարանի, բուժկետի եւ ակումբի վերակառուցմանը, հանդիսությունների տան շենքի վերակառուցմանը, գյուղապետարանի եւ հանդիսությունների սրահի շենքերի տարածքի բարեկարգմանը, 18 տան վերակառուցմանը եւ վերանորոգմանը։ Հոկտեմբերի 8-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում անցկացվելիք Բերքի տոնին այս տարի 900 հայտ է ներկայացվել։ Այս մասին ասել է Գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Աշոտ Դանիելյանը եւ հավելել, որ միջոցառմանը մասնակցելու են Արցախի բոլոր շրջաններից, ինչպես նաեւ մասնակցության ցանկություն են հայտնել 30 տնտեսվարող սուբյեկտներ։ Ըստ նրա հանրապետության բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտներին եւ ֆերմերներին հնարավորություն է տրվել այդ օրը ներկայացնել իրենց արտադրանքը եւ վաճառել։ Զբոսաշրջիկների թվի ավելացում, Արցախի մշակույթի տարածում, երիտասարդական ծրագրերի ակտիվացում, Առաջիկայում սրանք են լինելու Արցախի մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության առաջնահերթությունները։ Այս մասին ասել է նորանշանակ նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը։ Այս տարիների ընթացքում զգալի աշխատանք է կատարվել զբոսաշրջության ոլորտում։ Արդյունքները սպասեցնել չեն տվել։ Ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում Արցախում գրանցվել է օտարերկրյա զբոսաշրջիկների 43% աճ 2016 թվականի համեմատ եւ 27% աճ 2015 թվականի համեմատ, ասել է նախարարը։ Շարլ Ազնավուրն ու Միշել Լեգրանը ելույթ կունենան Ուրարտու մրցանակաբաշխության ժամանակ, որը տեղի կունենա Կրեմլի պետական պալատի բեմում։ Ուրարտու մրցանակաբաշխության ժամանակ կմեկնարկի աշխարհի հայ գեղեցկուհի ազգային նախագիծը։ Համերգը կկայանա նոյեմբերի 3-ին։ Գաղափարի հեղինակները մտադիր են ամեն տարի հատուկ մրցանակով ընդգծել այն մարդկանց անունները, որոնք սկալին ներդրում են ունեցել մշակույթի զարգացման գործում։ 2017 թվականի 9 ամիսներին Վանալեջի ախտամար կղզի այցելող զբոսաշրջիկների թիվն ավելացել է 25.5%-ով գղզին զբոսաշրջիկներին գրավում է իր գեղեցկությամբ եւ Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցիով։ Սուրբ Խաչը Վաղմիջնադարյան հայկական վանք է, կառուցված 915-ից 921 թվականներին։ 2010 թվականի սեպտեմբերի 19-ին 95 տարում առաջին անգամ եկեղեցուն պատարակ է մատուցվել, իսկ սեպտեմբերի 30-ի հոկտեմբերի 1-ի գիշերը եկեղեցու վրա խաչ է տեղադրվել։ Մարզասերների համար ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը 4-րդ անն մեջ պարտությունը կրեց աշխարհի 2018 թվականի առաջնության ընտրական փուլի եվրոպական գոտու մրցաշարում։ Նախավերջին 9-րդ տուրում Արթուն Պետրոսյանի գլխավորած թիմը Երևանի Հանրապետական ստադիոնում 1-6 հաշվով հայտարարակ պարտություն կրեց Լեհաստանի հավաքականից։ Հետ տրիկ ձևակերպեց Մյունխենի Բավարիայի հարձակվող Ռոբերտ Լևանդովսկին, ով 5 գոլով դարձավ Լեհաստանի հավաքականի պատմության լավագույն ռմբարկուն։ Հիշեցնենք, որ Լեհաստանի հավաքականը նախկինում երբեք չէր հաղթել Երևանում։ Հայաստանի հավաքականը ընտրական փուլի վերջին խաղակ անցկացնի հոկտեմբերի 8-ին, հյուրընկալվելով եւ խմբի հետնապա Ղազախստանի հավաքականին։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 9 ցելսիուսը 14-ից 19 աստիճան տաքություն։